Այսօր օգոստոսի 7-ն է, օրը ուրբաթ։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախությամբ ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում դուք կարող եք լսել. Համահայկական 6-րդ ամառային խաղերը պաշտոնապես Արցախում բացվեցին օգոստոսի 4-ին։ Մանրամասները կներկայացնի Վանի Գնովիկովա։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ-պետության դրույթներում մանրամասները Քնար Բաբանի պատրաստած էջում։ Դարերից եկած ու դարերի փորձովի մասնացած մտքեր։ Մեր եթերաժամին տեղ ունի ասույթներ էջը։ Մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Համահայկական 6-րդ ամառային խաղերն Արցախում պաշտոնապես բացվեցին օգոստոսի 4-ին Ասկերանի մարզադաշտում։ Նշենք, որ այս տարվա ամառային համահայկական խաղերի ֆուտբոլ եւ վոլեյբոլ մարզաձևերի երկու ենթախմբերի հանդիպումներն ընթացան Ստեփանակերտում եւ Ասկերանում։ Բացման հանդիսավոր արարողությանն անմիջապես հաջորդեց Ստեփանակերտի եւ Սպահանի ֆուտբոլի թիմերի հանդիպումը։ Մեր թիմին հաջողվեց արագ առաջ անցնել հաշվի մեջ, երկրորդ խաղակեսի ավարտից րոպեներ առաջ Ստեփանակերտը ներկայացնող Լեռնային Արցախ թիմը խփեց նաև երկրորդ գնդակը եւ 2-0 հաշվով հաղթեց ֆուտբոլի մրցաշարի Արցախի ենթախմբի Անդրանիկ խաղում։ Հաջորդ օրերին հետևել են ենթախմբի մյուս թիմերի խաղերը եւ արդյունքներով մեր թիմն առաջին հորիզոնականն է զբաղեցրել ու այսօր մեկնել Երևան, որտեղ օգոստոսի 9-ին կմասնակցի համայկական խաղերի ֆուտբոլի 1/4 եզրափակչին եւ ըստ այդմ էլ մասնակցելու եզրափակչի հանդիպումներին։ Լեռնային Արցախ ֆուտբոլային ակումբի գլխավոր մարզիչ սպորտի վարպետ Սլավա Գաբրելյանը գոհունակությամբ է խոսում թիմի պատրաստվածության եւ արձանագրած առաջին հաջողությունների մասին։ Նա միաժամանակ ընդգծեց, որ իրենց գլխավոր նպատակը Հայաստանի առաջին լիգայի խաղերում հանդես գալն է, իսկ համահայկական խաղերին Արցախյան թիմի մասնակցությունը դրան նախապատրաստվելու կարևոր փուլերից է։ Մեր հավաքականի գլխավոր մարզիչն անդրադարձավ նաեւ Ասկերանում կայացած ֆուտբոլային հանդիպումների մանրամասներին ու առաջիկա խաղերից իրենց ունեցած ակնկալիքներին։ Ձեր տպավորությունները սկսած առաջին օրից, ինչ տեղի ունեցավ առաջին օրը եւ մեր թիմի հաջողությունների ձեռբերումների, ինչի եք նախապատրաստում սկսած այսօրվանից։ Մեր խումբը հանդես էր գալիս Մոսկվայական քաղաքի մարզադաշտում, բացման առողություն եղավ, կապված եք մեր փուլի հետ, ընդհանրորեն գիտենք Երևանը եղել, բացման առողությունը շատ բարձր տպավորություն թողեց մեր բոլորի վրա, ու միանգամից խաղը սկսվեց, մենք առաջ խաղը խաղացինք Իսպագանի հետ, Իրանի իսպական քաղաքի հետ։ Ամբողջ խաղի ընթացքում ունեինք մեծ առավելություն եւ այդ առավելությունը վերածվեց գոլերի 2-0 հաղթով հաղթեցինք։ Երկրորդ օրում մենք չէինք խաղում, խաղում էին մեր, ինչպես գիտեք, մեր խմբում 3 թիմեր են գրկված, այսինքն Ստեփանակերտը, Իսպանը, մեկել Բեյրութը։ Երկրորդ օրը Բեյրութը խաղաց Իսպանի հետ, Բեյրութը 2-1 կրեց։ Երրորդ օրը մենք խաղացինք Բեյրութի հետ։ Ամբողջ խաղի ընթացքում ունեինք առավելություն, մոմենտներ ունեինք, գոլային, բայց ցավոք սրտի 11 մետրանոցը չհաջողվեց իրականացնել, խաղը ավարտվեց 0-0 հաշվով։ Բայց մենք խմբից դուրս եկանք առաջի տեղով, քանի որ Բեյրութը Իսպանիան կլեր 2-1 հաշվով, իսկ մենք Իսպանիան կրել էինք 2-0 հաշվով։ Այդ դնդակների տարբերությամբ մենք առաջի տեղով դուրս եկանք խմբից Շարունակում ենք մեր 4-րդ հանդես գալ, այսօր գնում ենք Երևան, Շիրակ հյուրանոցում պետք է մնանք եւ մենք տեղում այսօր կամ վաղը կիմանանք մեկ 4-րդի հակարակորդ ով է։ Դե ամեն օր խաղերա 9, 10, 11, 12-ին։ Եթե մենք կրում ենք 1 երկրորդ 4-րդ ուրեմն խաղում ենք 1 երկրորդ բանը, այդ կախվածա մեր հաջողությունից։ Ամսի 9-ին է սկսում այդ 1 4-րդը ընդհանուր։ Եթե առաջին հաջող խաղանք, ուրեմն 10-ին ենք խաղում։ Եթե 10-ին հաջողություն ունենանք, 11-ին ենք խաղում, այդպես մինչև 12-ը աստո կամքով կարծում եմ թիմը ված չի պատրաստված, բայց ֆուտբոլում լինում են պատահականություններ, որ խաղում էին 0-0 հաշվով։ Ելույն ունեին մեծ առավելություն, բայց ցավոք սրտի մի քիչ բախտը մեր կողմը չէր այդ 11 մետրահանցը որ պետք է իրացնի ու ասեմ որ այդ խաղում իրենց դարպասապանը շատ հաջող խաղաց մի 2-3 գնդակ արտոկոսանոց հանեց Կարծում եմ պետք է որ լավ լինի։ Ֆուտբոլում ամեն ինչ լինում է, հա, բայց ասեմ որ մեր թիմը լավ թիմ է, նորմալ է պատրաստված, երիտասարդ թիմ է։ Ես երկու անգամ համահայկական խաղերին մասնակցել եմ 2001 թվին եւ 2007 թվին։ Այդ երկու անգամն էլ մենք դարձանք համահայկական խաղերի չեմպիոն, բայց այն ժամանակվա թիմերը փորձառու էին, որտեղ բարձրագույն խումբ էին խաղում իսկ այս թիմը հերանեկարային ջահել թիմ է, բայց մեծ հոգի ունեն, ձգտում ունեն, որ ինչ-որ մի բանի են ուզում հասնել։ Կարծում եմ կարող ենք ելի մեդալներ բերել Ստեփանակերտ։ Մի անգամ զրույցի ժամանակ ասել էիք, որ նորակազմ մեր թիմի համար համահայկական խաղերը կլինեն առաջին փորձաշրջանը։ Հաղթահարված եք համարում այդ փորձությունը, թե դեռ սպասելիքներ կան։ Փորձությունների առաջի этаպով լավ անցանք։ Փաստորեն ոչ մի գնդակ բաց չթողեցինք։ Սպասել էր ձեր համար այդ արդյունքը, թե Ճիշտ ասած, վատ թիմեր չէին, պայքարող թիմեր են, Իսպահանը եւ Բեյրութը, երկուսն էլ պայքարող թիմեր են, կարելի ասել, որ այդքան էլ հեշտ չէր հաղթանակի հասնել։ Հա, այն սպասումները այդպես ընդհանուր երկու խաղի առումով գոհ են։ Հիմա պետք է նայենք, տեսնենք ինչ է։ Իսկ ինչ վերաբերում է ապագայի, այդ մեր հերանեկարային թիմի ապագային։ Ղեկավարներն էլ գիտեն լավ, որ նպատակը առաջին լիգայում խաղալու նպատակն ամենից կարևորը։ Այսի ես օրինակ հաշվում եմ որպես մի հատ լավ этап պատգատովքի, որտեղի ավելի լավ պատրաստվեն միջազգային խաղեր խաղալով եւ ավելի լավ պատրաստ դուրս գան իսկ ֆուտբոլը հենց այդ երեք թիմերն էին մրցում Բեյրութ, Արցախ, Իսպահան։ Հայաստանում էլ կան թիմեր։ 7 հատ խումբ, ամեն խմբում 3-4 թիմ։ Բավարար մենք դուրս են գալիս 1-4-րդ են խաղում, վաղը կիմանան մեր հակառակորդը ով է։ Մեր խմբի առաջ տեղը խաղում է երրորդ խմբի, մեր խմբի առաջ տեղը խաղում է առաջի խմբի երկրորդ տեղի հետ։ Մենք չգիտենք դեռ ով է երկրորդը։ Վաղը իմանանք, արդեն իմանանք 9-ին ու մեկը ընդհանուր առմամբ ինչ սպասելիքներ ունեք գալիք խաղերից։ Մենք մարտականորեն ենք տրամադրված, մարտահարավերը ընդունում ենք, ելի եմ ասում, շատ ջահել հերանեկարային թիմա, հա, լավ ենք պատրաստվել, բայց կարծում եմ, եթե մի քիչ հաջողություն ունենանք խաղերում, կարծում եմ կարելի է մեդալ նշել։ Հիշեցնենք, որ համահայկական 6-րդ խաղերը կանցկացվեն օգոստոսի 2-ից 13-ը։ Խաղերի օրակարգում ընդգրկված նախկին 10 մարզաձևին ավելացել են եւս 7-ը, իսկ մասնակիցների թիվը գերազանցում է 6350-ը։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ in there. Լուրերն է եթերում ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության դրույթներում։ Մանրամասները քնար բաբանի պատրաստած էջում։ Օրնուրփաթը եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններն ու գիտության նորույթները։ Սկսենք միանգամից միջազգային լուրերից։ Apple կորպորացիան բջջային կապի վիրտուալ օպերատոր կդառնա եւ կսկսի համապատասխան ծառայություններ տրամադրել, հաղորդում է գազետա կետրոն։ Քանի որ ընկերությունը ունի սեփական բջջային ենթակառուցվածք, այն ծառայությունները կմատուցի այլ օպերատորների ցանցերով։ Աղբյուրների համաձայն Apple-ը պատրաստվում է գործարքներ կնքել AT&T կամ Sprint բջջային կապի օպերատորների հետ։ Չնայած MVNO թողարկելու նախապատրաստական աշխատանքների սկսվելուն, մինչև շուկայում նոր օպերատորի հայտնվելը կարող է անցնել մինչև 5 տարի։ 2015 թվականի ապրիլին նմանատիպ նախագիծ է հիմնել Google-ը։ Այն օգտագործում է Sprint, T-Mobile ամերիկյան օպերատորների ցանցը, ինչպես նաև Wi-Fi-ը։ Այսքանով սակայն չի սահմանափակվում Apple-ի նորարարությունները։ Ամերիկյան Apple ընկերությունը ավարտում է Siri վիրտուալ օգնականի հիմնական վրա ձայնային փոստի թեստավորումը։ Նորարարությունը կարող է թողարկվել արդեն 2016 թվականին, գրում է 10-ը։ Սիրիի կատարելագործման շնորհիվ iOS օպերացիոն համակարգով աշխատող բջջային սարքերը կկարողանան սմարթֆոնների էկրանին կարդալ տեքստի վերափոխված ձայնային հաղորդագրությունները։ Այդ կերպ օգտատերերը կստանան խելացի ինքնապատասխանիչ, որը նաև որոշակի անձանց տեղեկություն կհաղորդի այն մասին, թե ինչու բաժանորդը չի պատասխանում եւ որտեղը։ Apple-ի այս լուծումը միաժամանակ անհավատալի པարզ է եւ խելացի։ Մարդկանց դուր է գալիս ձայնային հաղորդագրություն թողնել, քանի որ դա ավելի արագ է, քան տեքստ հավաքելը սակայն նրանց դուր չի գալիս դրանք ստանալ, քանի որ ավելի արագ է կարդալ տեքստը, քան լսել հաղորդագրությունը։ Նոր ծառայությունը սերունդների միջև կամուրջ կդառնա։ Մեծ տարիքի մարդիկ սիրում են ձայնային փոստը, իսկ երիտասարդները ոչ, գրում է Business Insider-ը։ Ե 2011 թվականին Google ընկերությունը սեփական ավտոմոբիլային ընկերություն է հիմնել Google Auto անվանումով։ Այս մասին գրում է The Guardian-ը վկայակոչելով ընկերության ներքին փաստաթղթերին։ Արտադրության շրջանակում Google-ն ինքնակառավարման համակարգով մեքենաներ է մշակում։ Ընկերությունը ղեկավարում է Քրիս Արմսոնը։ Փաստաթղթերով հենց Google Auto-ն է բոլոր 23 ավտոմեքենաների արտադրողը, որոնց վրա ինքնակառավարման համակարգ է տեղադրված։ Իսկ փաստացի դրանք Lexus RX հիբրիդային ամենագնացներն են։ «Վկոնտակտե» սոցիալական ցանցը ԱՊԱ ակտիվացրել է Instagram ֆոտոհավելվածի հղումները, որի պատճառով այժմ դրանց վրա հնարավոր չէ սեղմել, գրում է Interfax.ru։ Instagram հավելվածի հղումները չեն աշխատում ոչ միայն անձնական հաղորդագրություններում, այլև համընդհանուր հասանելիության գրառումներում կցված լինելու դեպքում։ Նման տեղեկությունը հաստատել է ՎԿонтакте սոցցանցի օպերացիոն պատասխանատու Անդրեյ Ռոգոզովը։ Ռուսական սոցցանցի նման քայլը կապված է սեփական ֆոտոհավելվածի մեկնարկով, որը կոչվում է Snapster եւ նմանը Instagram-ին։ Այն մեկնարկել է մի քանի շաբաթ առաջ։ Ավելի վաղ Ռոգոզովն ասել է, որ պայքարելու են մրցակից ծառայությունների դեմ։ YouTube վիդեո հոստինգը թարմացրել է ծառայության բոլոր օգտատերերի նվագարկչի դիզայնը։ Այս մասին հայտնում է The Verge-ը։ Նոր դիզայնը թեստային տարբերակով հասանելի է դեռևս հունիսից։ Դիզայներները փոխել են կայքի պատկերանիշը եւ ծառայության մեկնարկային էջը։ Թափանցիկ են դարձրել էջը վերուվար անելու ժապավենն ու կառավարման կոճակները։ Նոր դիզայնը թույլ է տալիս վիդեո հոստինգը հարմարեցնել 4K թույլտվության համար, փոխանցում է գազետան։ Ռուսաստանի Պետդումայում օրենքի նախագիծ են մշակում, որը կարգելի պաշտոնյաներին եւ պետծառայողներին աշխատավայրերում սոցիալական ցանցից օգտվել։ Այս մասին հայտարարել է Պետդումայի տեղեկատվական քաղաքականության հանձնաժողովի փոխնախագահ Վադիմ Դենգինը, հաղորդում է Իզվեստիան։ Պետական ծառայողները աշխատանքային համակարգիչներով սոցիալական ցանցերում շփվելու անհրաժեշտությունը չունեն, որ เป զի չծախսեն իրեն ժամանակը, քանի որ ամեն մեկն ունի իր պատասխանատվություններն ու խնդիրները, եւ ներքին ցանցերի անվտանգության նպատակով նման ծառայությունների արգելափակումը հիմնավորված է։ Իհարկե դա չպետք է վերաբերվի այն պաշտոնյաններին, որոնք սոցիալական ցանցերն օգտագործում են բնակչության հետ շփումների համար, ասել է նա։ Դենգինը նաև հայտարարել է, որ սոցիալական ցանցի մեծ մասը մշակել են օտարերկրյա ընկերությունները, եւ դրանք կարող են օգտագործվել երկրի դեմ տեղեկատվական պատերազմի ժամանակ։ Ֆրանսիացի ճարտարապետ Ժակ Ռուժերին ցուցադրել է հսկայական դևի տեսք ունեցող լողացող քաղաքի կոնցեպտը։ Նախագիծը ստացել է City of Meriens անվանումը եւ իրենից ամբողջովին էկոլոգիական քաղաք է ներկայացնում, որն ամբողջությամբ ինքնավար է եւ կարող է ապահովել ինքնիրեն անհրաժեշտ ամեն ինչով։ Նախագծված քաղաքի երկարությունը հասնում է 900 մետրի, իսկ լայնությունը 500։ Կառուցվածքի քաշը կկազմի մոտ 2.5 տոննա։ Քաղաքի ներսում տեղակայված են ոչ միայն բնակելի տարածքներ, այլև հանգստյան գոտիներ, գիտական լաբորատորիաներ եւ կոնֆերանս սրահներ դասախոսությունների համար։ Լողացող քաղաքը կարող է 7000 մարդ տեղավորել։ Այսքան այս շաբաթվա համար կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ կտիզներում է ու բարվելով հուշի թևի նոր հանդիպում ես կխնդրեմ երկնքից ես քեզ ներում եմ նոր պատմություն փորձում յուսեմ եւ քո անվան ամեն տարով նորից ապրել թող աշխարհը զարմանա շամի ընկեր Սեր տշնամի ընկեր Հիմա հորդում է մի կամին սրտից ու վերարնում գարունքներին անցանով ես կես սիրում եմ ու ներում է սիրտը իր սերը փոթորկոտ ու սպասում սպասում թող աշխարհը զարմանա Krishna me թշնամի Բարեկամներ կարծիք հաղորդաշարն է եթերում դարերից եկած ու դարերի փորձով իմաստնացած մտքեր։ Մեր եթերաժամին տեղ ունի ասույթներ էջը։ կարգ ու կանոն։ Սխալ կանոնը միշտ ավելի վատ է, քան կանոնների բացակայությունը։ Բանգ Մարտեն։ Հին կարգը փոխվում է տեղազիջերով նորին։ Թենիսոն։ Այլոց համար մենք կանոններ ենք ստեղծում, մեզ համար բացառություններ։ Շարլ Լեմել։ Առանց կանոնների գործելը ամենադժվար ու ամենահոգնեցուցիչ զբաղմունքն է այս աշխարհում։ Մանզոնի կարգը եւ միայն կարգն է ստեղծում ազատություն, անկարգությունը ստրկություն է ստեղծում։ Ռալ Բեգի Կյանքը կարգ է ստեղծում, սակայն կարգը կյանքը չի ստեղծում։ Էքզյուպերի Չկան կանոններ առանց բացառությունների, բայց բացառություններ չեն խախտում կանոնները։ Սենեկա օգտվեք, բայց մի չարաշահեք այդպիսին է կանոնն իմաստության Ֆրանսուա Մարի Վոլտեր։ Երբ զնդանին միանգամից շատ մարդ է արվածում, նրանք պետք է կարգ պահպանեն Թոմաս Ֆյուլեր։ լինի Հոգսերդ շատ հույսդ մեծ Քարքարոտ երկիր Երազիմ երկիր հայրենի Հոգսերդ շատ հույսդ մեծ օրվաների հրաժամը ամփոփային կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Լեո Ալանը, անգլիացի աստղագետ, Էմիլ Նոլդեն, գերմանացի նկարիչ, էքսպրեսիոնիստ, Ռալֆ Բանչը, ամերիկացի դիվանագետ, իրավապաշտպան, խաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Տոբին Բելը, ամերիկացի դերասան, Ալեքսանդր Ժուրբինը, ռուս կոմպոզիտոր, Ջոն Մազերը, ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Սոֆիա Ռոտարուն, ուկրաինացի երգչուհի, Վալերի Գազաևը, հայտնի ռուսաստանցի ֆուտբոլիստ, մարզիչ, Վլադիմիր Սորոկինը, ռուս գրող, Դևիդ Դուխովնին, ամերիկացի դերասան, Ջիմի Ուելսը, Վիկիպեդիա համացանցային հրագիտարանի հիմնադիր, Շարլիս Թերոնը, ամերիկացի դերասանուհի։ արթունի արագուտա շատ ուշ հասկացա Ժարից փոքված սիրտը նրա քանքուշ հասկացա Յարմարթունի արագուտա շատ ուշ հասկացա շարեց փոքված սիրտը նրա քնքուշ հասկացա Երս ինձ չասած տեղ մերքիդ արդիր ողաշուղ Սեր երեկելոց սազը ձգիտ վայրդիր ողաշուղ Երանի չոլեր Antunu ante domanai sari bestar donenai yar chunenai yerani choleranei antunante domanai sari bestar donenai չունենայի հազար տեսակ տանջանքուտա վարդը բլբուլի ով յարունի նագի մանա դարդը բլբուլի հազար տեսակ տանջանքուտա վարդը բլբուլի կիմանա դարդը բլբոլի ես հավասնեմ սոխակի պես վշտերսեմ լալիս սիրո հուրը իմ սրտակես հանգիսի դալիս